la Amazonia arbarego renascigas. La Amazonia regiono trovigas iam de certa tempo sub la zorgo plenae attentae rigardoi de la tuta mondo. Ne sen Dum la lasta iaroi vastai partoi de la arbaro detruigis ien pro bruloi naturae ca intensae, ien pro arbo hacado, jen pro invado al indianai reserveioi, jen pro avida fossado en la grundo cae riveroi serce de gemoi. Milionoi da hectaroi estis nudigitai en ritmo neniam antaue vidita. Temas facte pri crima attaco alla naturo, de cio povas resulti drastai climatai shanjoi se oni consideras la delicatan equilibron quiu de iarmiloi ocasas inter la arbaro cae la atmosfero. La bona lasta tempa el trovo tamen restarigas iom da espero. La arbarego per si mem mal rapide regenerigas, almeno en locoi quie la homoi permesas che gi tion faru areo de sep milionoi da hectaroi en Amazonio, quiu estis sen arbigita, de nove transformigas en arbaron. Tio respondas alla territorio de tuta lando same granda kiel, exemple, Irlando. La naturo insistas renascigi. Tion fenomenon detale mesuris Proiecto Amazonio 2030 per fidindai datumoi. Esploristoi observis areoen, quiui restarigias de antau ses iaroi, ciam onene plu usas ilin por agroculturo. Tridec hoc procentoi el tia secundara arbaro crescis post ses gis dec iaroi sesdec du procentoi el la secundara arbaro crescas iam de pli ol dec iaroi. Tiu quanto da spontanea rearbarigio de Amazonio eble permesos che Brasilo plenumu sian promeson pri protecto de la regiono faritan al unuiginta nazioi. Tio signifas che necessas ancora forta clopodo flanque de la Brasila registaro por malpliigi la senbridan locan detruadon. FACTE, quancam Brasilo estas la plei ofte concernata lando, Amazonio ocupas alien hoc landoin, Bolivion, Colombion, Ecuadoron, Venezuelon, Guianon, Francan Guianon, Surinamon cae Peruon. En tute sumigas pli ol quar milionoi da quadratae kilometroi. En Brasilo, Amazonio ocupas quindec procentoen el la tuta landa territorio. La diversetso de vivuloi en gi estas impresa. Du mil arbo spezioi, tridec mil planto specioi, mil tricent birdo specioi, tri mil fisio specioi, tricent mamullo specioi. Multae el tiui specioi existas exclusive en tiu arbarego, caide tempo al tempo ancora ocasas che scientisto el trovas novan beston au planton neniam antaue prescribitan. Amazonio estas essence grava por la mondo. La tuta homaro esperas che autoritatuloi prudente zorgu pritiu mirinda tresoro quiu clopodas plu vivi per la forto de sia natura renascigiato.